Եթերում օրացույցն է։ Այսօր դեկտեմբերի 23-ն է տարվա 357-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1876 թվականին Սուլթան Աբդուլհամիդը հրատարակեց Օսմանյան առաջին սահմանադրությունը։ 1994 թվականի այսօրը Արցախի հանրապետության Գերագույն խորհրդի կողմից Ռոբերտ Քոչարյանն ընտրվեց անկախ Արցախի առաջին նախագահ։ 1871 թվականի հենց այսօրը Կահիրեում տեղի ունեցավ իտալացի երգահան Ջուզեպե Վերդիի Աիդա օպերայի առաջնախաղը։ 1888 թվականի հենց այսօրը հոլանդացի աշխարհահռչակ գեղանկարիչ Վինսենտ վան Գոգը կտրեց իր ականջը եւ նվիրեց այն մի անառակ կնոջ։ 1972 թվականի դեկտեմբերի 23-ին փրկվեցին Ուրուգվայի զինուժի համար 571 չվերթի ողջ մնացած ուղևորները։ Նույն թվականի նույն օրը Նիկարագուայի մայրաքաղաք Մանագուայում տեղի ունեցավ ուժեղ երկրաշարժ, որի հետևանքով մահացավ մոտ 1000 մարդ, եւս 20000-ը վիրավորվեցին։ 1986 թվականի այսօրը Voyager ինքնաթիռով աշխարհում առաջին անգամ կատարվեց առաջին շուրջերկրյա թռիչքը։ 2000 թվականի հենց այսօրը FIFA-ն Real Madrid ակումբին հանձնեց 20-րդ դարի լավագույն ակումբ մրցանակը։ Այսօրը ծնվել են 1804 թվականի հենց այսօրն է ծնվել ֆրանսիացի քննադատ եւ բանաստեղծ Շարլո Գյուստեն դե Սենտբիովը։ Կանադահայ հայտնի լուսանկարիչ Յուսուֆ Քարշը։ Նրա լուսանկարված անձանց թվում են Եղիզաբեթ II-ը, Կաստրոն, Խրուշչովը, Բեռնարդ Շոուն, Ալբերտ Էյնշտայնը եւ Հեմինգուեյը։ Հատկապես հայտնի է նրա Չերչիլին պատկերող լուսանկարը, Յուսուֆը հայկական անունը Հովսեփ էր, ծնվել է Մարդին քաղաքում, Օսմանյան կայսրության հարավարավելյան շրջանում։ Ցեղասպանության ժամանակ 14 տարեկան տղա է եղել, ընտանիքը ենթարկվել է հալածանքի, իսկ քույրը սովից մահացել է։ Այնուհետև ընտանիքով փախել են Հալեբ։ Շուտով ծնողները Յուսուֆին ուղարկել են Կանադա, իր քերի մոտ ապրելու ու նոր կյանք սկսելու։ Վերջինս մուտ լուսանկարիչ էր։ Այստեղ քարշը կրթություն է ստացել եւ աշխատել նախաշի ստուդիայում։ Նաղաշը տեսնելով Յուսուֆի լուսանկարչական տաղանդը նրան ուղարկում է Բոստոն։ Լուսանկարիչ Ջոն Գարոյի մոտ սովորելու։ 4 տարի անց վերադարձել է Կանադա եւ Օտտավա կենտրոնում ստեղծել սեփական ստուդիան։ Շուտով նրա աշխատանքները գրավել են բազմաթիվ հայտնի մարդկանց, սակայն նա ել ավելի հայտնի է դարձել Ուինստոն Չերչիլին Օտտավա կատարած այցի ժամանակ լուսանկարելուց հետո։ Միջազգային Who is Who ցանկում ընդգրկված 100 ամենանշանավոր մարդկանցից Յուսուֆը լուսանկարել է 51-ին։ 1928 թվականի հենց այսօրն է ծնվել հայ խմբավար, դիրիժոր եւ մանկավար Հովանես Չեքիջյանը։ 1950 թվականին իսպանացի ֆուտբոլիստ եւ մարզիչ Վինսենտե դել Բոսկեն 1973 թվականի հենց այսօրն է ծնվել Արցախյան ազատամարտի մասնակից հրետանավոր Կարեն Կարախանյանը։ Այսօր դեկտեմբերի 23-ն է, տարվա վարտի մնաց 8 օր։